رحمه الله تعالى ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله ولم عمل فقد استحق ما له قد استحق ما له نعم قد استحق ما له على العمل طيب نعم ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل wa man ata bima alayhi min amal na yule mwenye kuleta kwa kile ambacho ni cha wajibu juu yake katika amali yule mwenye kufanya kile ambacho ni wajibu juu yake katika amali kad istahaqqa ma lahu ala al-amal hakika amestahiki kile ambacho yeye anakuwa nacho juu ya hiyo amali aliyoifanya mtu atakayefanya amali ya wajibu juu yake akaifanya kama vile inavyotakikana yeye kuifanya akaifanya katika sura ambayo inahitajika yeye kuifanya basi anakuwa na kile ambacho kimewekwa kwa ajili ya hiyo amali maana albayt maana albayt من لزمه عمل واتى به من لزمه عمل واتى به من لزمه عمل واتى به لزم له الوفاء باجره لزم له الوفاء باجره lazima lahu alwafa biajri maana ya bait man lazimahu amal yule ambaye kemlazimu amal sawa sawa amali ambayo inataallak na dunia au inataallak na akhira wa ata bihi na akaifanya kama vile inavyotakikana kuifanya lazima lahu alwafa biajrihi inalazimika yeye kulipwa malipo yake inalazimika yeye kulipwa kile ambacho kinapatikana katika hiyo amali kwa hiyo mtu anayefanya amali katika amali ambazo mtu anakuwa anapata thawab mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akafanya analipwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya tafadhul wa ihsan kadhalika yule ambaye atakayewekwa kibarua akafanya kama vile inavyotakikana yeye kufanya hicho kibarua basi inabidi alipwe haki yake hii ndio maana hiyo baiti طيب فمن عمل عملا الذي جزاؤه الجنة فمن عمل عملا الذي جزاؤه الجنة فمن عمل عملا الذي جزاؤه الجنة دخل الجنة دخل الجنة بفضل الله وإحسانه من عمل عملا الذي جزاؤه الجنه دخل الجنه بفضل الله واحسانه فمن عمل عملا من يكفن عمل فمن عمل عملا من يكفن عمل الذي جزاؤه الجنه عمل ambao malipo yake ni من يكفن عمل ambao malipo yake ni دخل الجنة aljanna ataingia peponi bifadli llahi kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na ihsani yake ataingia peponi kwa fadhila za Allah na ihsani yake kadhalika man amila amalan jazaohu ghufranu dhunub ghufra lahu kadhalika man amila amalan jazaohu ghufranu dhunubi ghufra lahu kadhalika man amila amalan vile vile mwenye kufanya amali kadhalika man amila amalan vile vile mwenye kufanya amali jazaohu ghufranu dhunub malipo yake kusamehewa madhambi ghufra lahu atasamehewa mwenye kufanya amali ambayo ah, malipo yake ni kusamehewa madhambi ghufra lahu atafanyaje atasamehewa lakini msisahau kwamba hukumu hiyo haitothibiti إلا بتوفر شروط وانتفاء الموانع طيب كل hiyo ambaye يعمل amali ambayo malipo yake ni kusamehewa madhambi atasamehewa madhambi قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ثم صلى الله عليه وسلم يسمى من قام رمضان من يصلي رمضان يعني من يصلي ترى وهي رمضان ايمانا واحتسابا kiimani na kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ghufra lahu ma taqaddama min dhanbihi husamehewa yeye yale aliyotangulia katika madhambi yake kwa hiyo mtu atakapokuwa amesimama kuswali tarawih katika mwezi wa Ramadhani hali yakuwa na imani kabisa na hali yakuwa na taraji malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala husamehewa yeye madhambi yake yaliyofanyaje yaliyotangulia wahaka kwa hiyo yule ambaye asikayefanya kile ambacho anastahili yeye kukifanya akakifanya kama vile ambavyo umetakikana kufanya basi anakuwa anastahili kile ambacho kiko juu ya hiyo amali والذي استؤجر لبناء داره والذي استؤجر لبناء داره والذي استؤجر لبناء دار يستحق الأجرة يستحق الأجرة إذا أكمل ما طلب منه يستحق الأجرة إذا أكمل ما طلب منه والذي استؤجر لبناء دار نا yule ambaye amepewa kazi ya kujenga nyumba yule ambaye amekodiwa ameajiriwa kwa ajili ya kujenga nyumba yastahiqu al-ujra anastahili malipo yastahiqu al-ujra anastahili malipo idha akmala ma tuliba minhu atakapokamilisha kile ambacho anatakiwa kufanya kwa yule ambaye kapewa kazi ya kujenga nyumba akaambiwa wewe jenga bwana malipo laki saba basi anastahili kupewa laki saba atakapokamilisha kufanyaje kujenga nyumba لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره اعطوا الاجير اجره qabla an yajifa araquhu a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu mpe mwajiriwa malipo yake mpeni mlio mwajiri mpeni mliyempa kazi malipo yake kabla an yajifa araquhu kabla hajakauka jasho lake kabla an yajifa harakahu kabla hajakauka jasho lake kwa hiyo mtu anapokuwa anatekeleza kile ambacho yeye ametakikana kukifanya basi inabidi alipo kulingana na ile kazi yake aliyoifanya waman faqarat lahu sayyaratuhu waman faqarat lahu sayyaratuhu waman faqadat faqadat lahu سيارته ومن فقدت له سيارته فقال فقال من رد علي سيارتي فقال من رد علي سيارتي فله كذا من رد علي سيارتي فله كذا فبحث رجل ووجدها فبحث رجل ووجدها فبحث رجل ووجدها يستحق ما جعل يستحق ما جعل يستحق ما جعل بشرط أن يعمل جميع العمل بشرط أن يعمل جميع العمل ومن فقدت له سيارته yule ambaye aliyopotelewa na gari yake ومن فقدت له سيارته yule aliyopotelewa na gari yake faqala akasema man radda alayya sayyarati falahu kadha mwenye kunirudishia gari langu ana yeye kadha nitampa kadha fabahatha rajul wa wajadaha akalitafuta mtu akalipata akalitafuta mtu akalipata yastahiqu ma ju'ila anastahiki kile ambacho huyo mwenye gari alisema kwamba asikayetafuta na kuniletea gari langu ana kadha anastahiki hicho ambacho kimewekwa bisharti an ya'mala jamia al-amal kwa sharti afanye kazi yote itakuja katika mlango wa aljaala katika fiki na hauko mbali hauko mbali tumetolea mfano wa gari hata kitabu mtu kitabu chake akiona akasema atakaye niletea kitabu changu nitampa mfano elfu mbili mtu akatafuta kitabu akakiona akakileta yule aliyokileta na stahiki elfu mbili lakini kwa sharti hicho kitabu na akilete sio aende huko atafute ha? mpaka akachoka anarudi mpaka kwa mwenye kitabu kwambia yani bwana yani nimetafuta kile kitabu nimetafuta wewe sijakiona basi hata nusu yake basi silikuwa kumbe basi hata buku ya ni nipelea buku ya la hasa hii hiyo buku sahihi kwa hiyo atastahiki atakapofanya kazi yote wa hakadha na شكرا قال رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور طيب ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور نا kinafanywa baadhi ya kile kilichoamrishwa wa yufalu al min al na kinafanywa baadhi ya kile ambacho kimeamrishwa in shakka fa'ilu sa'iril ma'mur ikiwa kuna uzito wa kufanya chote ikiwa kuna uzito wa kufanya chote iko katika baadhi ya dhabit imekuja wa yaf'alul ba'dha min al na anafanya baadhi ya kile ambacho kimeamrishwa in shakka fa'lu sa'ir al mamun ikiwa kuna uzito wa kufanya chote hicho ambacho kimeamrishwa fi دور في هذا البيت إشارة لقاعدة في هذا البيت إشارة لقاعدة في هذا البيت إشارة لقاعدة وهي الميسور لا يسقط بالمعسور الميسور لا يسقط بالمعسور الميسور لا يسقط بالمعسور katika hii bait kuna ishara ya kaida katika hii bait kuna ishara ya kaida na hiyo kaida ni almaisuru la yasqutu bilma'sur chepesi hakianguki hakipomoki kwa kizito yani kitu chepesi ambacho kinawezekana kufanywa hakiwezi kuanguka na kuto kufanywa kwa sababu ya kizito ambacho kiwezekani kufanywa دون دون إذا عجز العبد عن بعض المأمور به إذا عجز العبد عن بعض المأمور به وقدر بعضه وقدر بعضه إذا عجز العبد عن بعض المأمور به وقدر بعضه لا يخلو من ثلاث حالات لا يخلو من ثلاث halati idha ajaza al-abdu atakaposhindwa mja idha ajaza al-abdu atakaposhindwa mja an ba'd al-ma'mur bihi baadhi ya kitu kilichoamrishwa atakaposhindwa mja kufanya baadhi ya kitu kilichoamrishwa wa kadara ba'dahu na kuweza baadhi yake wa kadara ba'dahu na kuweza baadhi yake la yakhlu min thalath halat haito kukana hali tatu ikiwa mja yeye anaweza kufanya baadhi na baadhi yake hawezi katika kitu ambacho kimefanyaje kimeamrishwa hayekana hali tatu alhala alula in kana hadha almamur wasilatan إن كان هذا المأمور وسيلة إن كان هذا المأمور وسيلة لا يجب اتيان باقيه لا يجب اتيان باقيه بل يسقط إن كان هذا المأمور وسيلة لا يجب اتيان باقيه بل يسقط بل يسقط مثاله مثاله من كان به رائحة الثوم أو الثوم من كان به رائحة الثوم من كان به رائحة الثوم لا نقول اذهب إلى المسجد لا نقول اذهب إلى المسجد لا نقول اذهب إلى المسجد ما كوني يستطيع الذهاب إليه ما كون يستطيع الذهاب إليه ما كون يستطيع الذهاب أو الذهاب إليه هذه kwanza in kana hadha al-ma'mur wasilatan ikiwa hicho kilichoamrishwa ni wasila ikiwa hicho ambacho kimeamrishwa ni wasila yani kitu ambacho kinachopelekea kitu kingine la yajibu itianu baqihi bali yasqut haiwajibiki kuleta kilichobaki bali hata hicho kilichobaki kinaanguka hata hicho kilichobaki kina kinaanguka mithalu mfano wake man kana bihi raihatu thawm yule ambaye atakayekuwa na harufu ya kitunguu saumu yule ambaye atakayekuwa na harufu ya kitunguu saumu la naqulu idhhabu ila almasjid hatuwezi kumwambia nenda msikitini hatuwezi kumwambia nenda msikitini ma kauni yastatiu adh dhahaba ilayhi pamoja na kuwa kwamba yeye anaweza kwenda wapi kwenda msikitini swala ya jamaa hukumu yake ni nini wazi alaysa kadhalika tayib adhahab ila salati aljamaa kwenda kuswali swala ya jamaa kule kutembea hukumu yake ni nini wajibu kwa nini kwa sababu ni wasila sawa tayib Mtume sallallahu alaihi wasallam anamkataza mtu mwenye harufu ya kitunguu bali na kila mwenye harufu kali kwenda kuswali swala ya jamaa sawa Taib, sasa huyo ana harufu sasa kali ya Kwenda msikitini anaweza. Tutamwambia aende msikitini pamoja na harufu yake mbaya? Hatuwezi kumwambia. Hatuwezi kumwambia. Kwa nini hatuwezi kumwambia? Kwa sababu ana kitu ambacho yeye hatakikani kwenda wapi? msikitini kwa hiyo kule kutembea kwa vile ni wazira na hawezi kwenda kuswali swala ya jamaa kwa sababu ana kitu ambacho kinachomzuia basi na hata kwenda msikitini kunafanyaje kuna sasa shindana alhala thania in kana تابعا لغيره يسقط إن كان تابعا لغيره يسقط إن كان تابعا لغيره يسقط مثاله مثاله المبيت بمزدلفة المبيت بمزدلفة المبيت بمزدلفة فمن وصل إلى مزدلفة فمن وصل إلى مزدلفة فمن وصل إلى مزدلفة وفاته الوقوف بعرفة وفاته الوقوف بعرفة وفاته الوقوف بعرفة لا يقال له ارمي بالجمار لا يقال له ارمي بالجمار لا يقال له ارمي بالجمار بل يسقط له ذلك بل يسقط له ذلك بل يسقط له ذلك لأن المبيت بمزدلفة لأن المبيت بمزدلفة تابع لوقوف بعرفة لأن المبيت بمزدلفة تابع لوقوف بعرفة kadhalika ikiwa hicho kitu kilichoamrishwa ni chenye kufuata kitu kingine kadhalika ikiwa hicho kitu kilichoamrishwa ni chenye kufuata kitu kingine yasqut hicho chenye kufuata kinafanyaje kinaanguka na kupomoka mithalo mfano wake almabitu bimuzdalifa kulala muzdalifa kulala muzdalifa kwa yake ni nini wajibu kwa nini na almabitu muzdalifa wujuban lima لانه واجب من واجبات الحج ما لك يا مجتهد طيب kulala muzdalifa faman wasala ila muzdalifa mwenye kufika muzdalifa faman wasala ila muzdalifa mwenye kufika muzdalifa wafatahu alwuqufu biarafa na kukampita kusimama Arafa amefika Muzdalifa lakini kusimama Arafa kumefanya kumempita la yuqalu lahu irmi biljmal haambiwi kwamba nenda katupe mawe kwenye vigozo haambiwi katupe mawe kwenye nini kwenye viguzo bali yaskutu lahu kwa sababu bali hii swala la kutupa mawe linaanguka kwake yani pamoja na kwamba yeye kawahi kufika pale Muzdalifa lakini amepitwa kusimama nini Arafa Katoka kumwambia sasa kwa vile umefika hapo Muzdalifa nenda zako katupe mawe bali kutupa mawe kunaanguka kwake لأن المبيت بمزدلفة تابع للوقوف بعرفة kwa sababu kulala Muzdalifa ni kwenye kufuata kusimama Arafa kwa hiyo akiketi na arab khalas habari za kutupa mawe na vingine vyote vinakuwa vinaanguka kwake kwa sababu gani hivyo vitu vinakuwa ni tabu vyenye kufuata wakadhalika man kutuati yaduhu كذلك من قطعت يده مع المرفقين مع المرفقين كذلك من قطعت يده مع المرفقين مع المرفقين لا نقول له اغسل جزءا من العبد كذلك من قطعت يده مع المرفقين لا نقول له اغسل جزءا من العادل لا نقول له اكسل جزءا من العبد لأن غسل جزءا من العبد لأن غسل جزءا من العبد لأن غسل جزءا من العبد ليس مقصودا ليس مقصودا بل كان للاحتياط بل كان للاحتياط vile vile mwenye kukatwa mkono wake pamoja na almirfaq yani mkono ukakatwa hapa umekatwa mkono hapa la nakulu lahu iksal juz'an min al'adab hatuwezi kumwambia kwamba sasa kwa vile mkono umeondoka osha sehemu katika kifupa pani mkono huu umekatwa hapa umeondoka hatuwezi kumwambia basi osha sehemu katika kifupa pani لان غسل جزءا من العبد ليس مقصودا kwa sababu kuosha sehemu katika abd sio kitu ambacho ni maksudio sio kitu ambacho ni nini maksudio bali kana lilihtiyat bali ilikuwa tunamwambia mtu aoshe anapokuwa anatawadha mkono unapokuwepo pamoja na sehemu katika ardhi kwa ajili ya ihtiyat aliambiwa wakati mkono huko aoshe pamoja na abdi kwa sababu gani ili kutimie kuosha pamoja na mirfaka sasa hivi mkono wenyewe ambao unaikusudia kuoshwa hauko kwa wakati watu kumwambia mtu sasa bana mabaki nini lindimbo sio ah kwa hiyo pamoja na kubaki hiyo basi oshe sehemu katika alabu abd hatuwezi kusema hivyo kwa sababu kuosha hii sehemu katika abd si kitu ambacho tunakusudia bali kinakuwa ni tabe ya mkono kwa ukishaondoka basi na kuosha sehemu katika abd kunakuwa kuna pomoka الحاله الثالثه ان كان المأمور مقصودا إن كان المأمور مقصودا إن كان المأمور مقصودا فيجب إتيان ما بقي فيجب إتيان ما بقي إذا كان مقدورا إن كان المأمور مقصودا فيجب إتيان ما بقي إذا كان مقدورا إذا كان مقدورا in kana al-ma'mur maqsudan na ikiwa hicho kilichoamrishwa ni kitu ambacho kinakusudiwa chenyewe sio wasila wala si tabe bali hicho kitu chenyewe kimekusudiwa fayajibu itiyanu ma baqiya italazimu mtu kuleta kilichobaki idha kana maqduran ikiwa kinawezekana kuletwa na hii ndio makusudio ya kaida sasa hii ndio makusudio ya kai. Tumeleta hizo hali mbili si mtu akawa anachanganya habari. Lakini makusudio ya kai ni nukta ambayo sasa hivi tuko. Faman kutua akafuhu Faman kutua akafuhu Faman kutua akafuhu yajibu an yaghsila ma baqiya min yadihi Faman kutua akafuhu yajibu an yaghsila ma baqiya min يده لانه مقصودا ومن قطع كفه يجب ان يغسل ما بقي من يده لانه مقصود لانه مقصود يولى كافك كفه كجنجه فمن قطع كفه يولى كيف كافك كجنجه كجنجه يجب ان يغسل ما بقي من يده itamlazimu na kumbidi aoshe kilichobaki katika mkono wake tamlazimu na kumbidi aoshe kilichobaki katika mkono wake laana maksuda kwa sababu kuosha mkono wote ni kitu ambacho ni nini maksudi kwa mtu ambaye hana eh ataosha sehemu iliyobaki ya mkono lakini idha kana maqduran ikiwa inawezekana kuoshwa ومن عجز أن يصلي قائما صلى قاعدا ومن عجز أن يصلي قائما صلى قاعدا ومن عجز أن يصلي قائما na mwenye kushindwa kuswali aliyakuwa amesimama mwenye kushindwa kuswali aliyakuwa amesimama swalla qa'idan ataswali hali yakuwa amekaa ataswali hali yakuwa amekaa yamkuwa ilikuwa aswali aliyekuwa amefanyaje amesimama lakini maadamu kusimama kule hakuwezekani kumekuwa almasur hatuwezi kumwambia bana habari zenyewe za kuswali fanyaje achana nazo la hatuwezi kumwambia bali ataswali aliyekuwa amekaa limadha lianna almaisura la yasqut bilmasuri kwa sababu eh, chepes hakianguki kwa kizito waman ibtuliya bistitlak eh, arrihi waman ibtuliya bistitlak arrihi waman ibtuliya bistitlak arrihi waman ibtuliya bistitlaqi rihi naqulu lahu tawadda wasalli naqulu lahu tawadda wasalli naqulu lahu tawadda wasalli ha mani wa manibtulia bistitlaqi bistitlaqi ba alif sin ta ta lam alqaf ومن ابتلي باستطلاق الريح نقول له توضا وصلي ولا يقضي إذا زال من هذا العذر ولا يقضي إذا زال من هذا العذر ومن ابتلي باستطلاق الريح na yule ambaye aliyopewa mtihani wa kufunguka upepo yani akawa anajambia kila wakati kajaribiwa yani ikawa kila wakati yeye anatoka na upepo kwa upepo umefunguliwa yani unatoka tu akapewa mtihani huo na kulu la utawaba wa swali tunamwambia muda wa swala unapoingia tawadha na swali tawadha na pamoja swali wala yakubi idha zala min hadha al na halipi utakapoondoka huo udhu yani hatuwezi kumwambia bana kwa vile wewe bana kila wakati unatokwa na upepo basi habari za kuswali achana nazo la tunawaambia wakati wa swala unapofika wewe tawala swali swali hivyo hata kama unaendelea kutoka sasa sana mtu ambaye anatoka na mkojo kila wakati wakati wa swala utakapoingia ataambiwa aende akasangi huko alafu atawala aingie kwenye swala kwa hiyo hata kama mkojo utatoka wakati endelea na swala swala yake inakuwa ni sahihi kwa sababu ndio kitu ambacho anakiweza kadhalika mwanamke ambaye anatoka na damu ya hedhi eh, damu ya istihadha muda wote huyu pia wakati wa swala utakapofika ataenda huko uh, kustanji atafunga vizuri ile sehemu ambayo anatoka hiyo damu atatawada na ataswali zake kwa hiyo hata kama wakati anaendelea na swala damu ikawa inatoka haidhuru haidhuru kwa hatua mwambie bwana usiswali maadamu hali yako iko hivyo la al almaisuru la yasqutu bil masur sawa wa wayustathna ولا يقضي إذا زال من هذا العذر ويستثنى من القاعده ويستثنى من القاعدة المرأة التي لها مال المرأة التي لها مال المرأة التي لها مال لكن ما عندها محرم لكن ما عندها محرم لكن ما عندها محرم لا يجب عليها الحج لا يجب عليها الحج لا يجب عليها الحج na inavyolewa katika kaida almar'atu allati laha malun mwanamke ambaye ana mali almar'atu allati laha malun mwanamke ambaye ana mali lakini ma indaha mahramun lakini hana mahram wakunda naye haji lakini ma indaha mahram lakini hana mahram wa kwenda naye haji la yajibu alayha alhajj haiwajibiki kwake haji kwa hiyo hatuwezi kumwambia ah ana maadamu mahram hauna na unaweza kupanda ndege na mfano wake kwenda tu la hatuwezi kufanya hivyo kwa hiyo hii inavuliwa katika kaida sawa ha طيب kulingana na wakati tunasimamia hapo tutaendelea Ijumaa ijayo insha Allah